ontmoeting kon verrig, die getalle was soos volg, Kwaad 2750, Gershon 2630, Merari 3246 tot 48. Die grote tale fiete van tussen 30 en 50 jaar, allemaal wat geskik was om te dienen in die tent van ontmoeting en om die drawer te doen, was 8580. Moeses, Aaron en die leiers van Israël het hulle volgens afkomst en familie getel. Op die bevel wat die Heere dier Mooses gegee het, is hulle getel en is aan elkeen sy besondere taak en verantwoordelijkheid toegewijs. Hulle is getel soos die Heere vir Mooses beveel het.